E meu chinelo havaiana Já pisou no barro, já pisou no asfalto Hoje eu pisou no golfe, Sportline Hoje eu fumo The Purple, Cut, Ice Chutando muito dólar do Spotify Isso que me motiva eu caneto mais Agora minha meta é casar com meus pais isso que me motive, eu caneto mais. Agora é minha meta, é gama pros meus pais. Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu. Andar descalço no meu condomínio de Juju. Mafu, mafu, pé na piscina, vou tranquilão. Hoje o maloqueiro curte a vida. Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu. Andar descalço no meu condomínio de Juju. Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão. Hoje os mandrakes curte a vida. É engraçado, né? Te jurei, amor, você não me deu adeus. Por não ter dinheiro, não ter moto e nem carro. Se fosse bigode, passar cartão, vender droga Não era a mesma fita do Paulinho Nigga, cê não gosta de mim, cê gosta do que eu vou bancar Se voar de 100, sua calça desce pra me dar Bora pro Atlântico, cê tá com tubarão E no giro com o mandrake, você tá na perdição oh, oh. Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de Juju Mafu, mafu, pé na piscina, vou tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de Juju Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão Hoje os maloqueiro curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida asfalto, hoje eu piso no Golf Sportline. Hoje eu fumo do Purp, Kunk, o Ice. Chutando muito dólar no Spotify. Isso que me motiva eu caneto mais. Agora minha meta é goma pros meus pais. Isso que me motiva eu caneto mais. Agora minha meta é casar pros meus pais. Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu. Andar descalço pro meu condomínio de Juju. Mafu, mafu, pé na piscina. Todo Hoje os mandrake curte a vida. Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu. Andar descalço no meu condomínio de Juju. Mafu, mafu, pé na piscina, vou tranquilão. Hoje o maloqueiro curte a é vida. É engraçado, né? Te jurei, amor, você não me deu atenção. Só por não ter dinheiro, não ter moto e nem carrão. Se eu fosse bigode, passar cartão, vender droga. Aí ela queria dar pra mim. Liga, cê não gosta de mim, cê gosta do que eu vou bancar. Se for haste, cê é a calça desce pra me dar. Bora romântico, cê tá tubarão. No giro com mandrake, você tá na perdição. na perdição, na perdição. Ha! Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu. Andar descalço no meu condomínio de juju. Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão. Hoje os mandrake curte a vida. Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu. Andar descalço no meu condomínio de Juju. Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão. Hoje o maluco curte a vida. Hoje o maloqueiro curte a vida.